de 37, het Gevurot. Atakibo leolam Adonai, mechaye metihim, atarav lehoshia. Het volgende gebed doe je alleen van Simchat Torah tot de eerste dag van Pesach. In de winter dus eigenlijk. Mahashiv haruah. umorit hageshem He who causes the wind to blow and the rain to descend upon us. מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים. ומקיים אמונתו לשני עפר, מחמוך בגבורות ומדום אלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה. ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה, אדוני, מחיי המתים.